не чманіла від навали щедрот, буйства й чистої любові, тіло якої не зазнало усиновлюючої змори, зливи пестощів і всепрощення перед цим останнім світом. Тепер все оце залишилось десь отам, в глибині літ, а можливо, й не залишилось, а вижив його хтось інший, випив своїми губами, бо ж любові у світі не меншає. Бо що тоді йому існувати, якби в ньому меншало навіть цього дива? Не ремствуй, бабо, ти ж сама цього хотіла, спробувала Катря урвати свої думки, які намагались завести її у безвихідь, але вчинила це не дуже рішуче, бо щось зухвало, підступне лише на миті відпустило її, побавилось своєю всевладністю і знову повело жінку в думки, яких вона більше всього боялася. Гадала, перестраждає молодість, перекипить, перетлумиться, переволає душа, і вона зможе до рісочки віддати себе благословенно проклятущому малюванню. Аж ні. Не вдалося таки одурити собі жіноче. Шукаєш його зранку, воно помститься тобі ввечері. Зацитькаєш його при заході сонця, воно виїсть з душу з третіми півнями. Женеш його в двері, а воно сунеться крізь вікна. Яка ж мстива ця природа, що в муках народила нас. Годі, бабо. Ти ж з торгу їдеш, і віз твій уже котиться попереду коней. Навіть з одаркою ти вже не можеш помінятись своєю долею. А колись могла. Варто було лише провести бровою і приязно усміхнутись. Тато одразу зарізали пару баранців, без язики бубні стягів підтягнув би шкуру на бубні. Він і жінку так кликав. Шмальне булавою по гулкій козячій шкурі, значить, ульку гукає, а двічі гупне, значить, дочку. Тричі бубон загуде. Яків без язики їсти хоче. Богданівка витолочила б траву на їхньому подвір'ї, вмолола тих баранців, довго б галакали п'яні чоловіки в усіх кінцях села, а Катря слала б весільну постіль і лякливо несла своє буйне, туге, неторкане жагучою чоловічою рукою тіло шадібному Петрові, який зволожував язиком по шерхлі губи. Леле, зараз і не віриться, що вона була за півкроку від усього цього, була на відстані пороху своєї молодої брови блискавки. Від чого ж ти була так близько? від долі одарки сірошта, не криводуш, бабо, ти ж мала мужність відректись від найпростішого вибору в своєму житті. Ти ж забагала більшого. Вважай, домоглась його. Чого ж ти ще хочеш? Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити? З ким світе лукавий, скажи мені, нащо мені Тає слава, слава, я любить, я жити хочу. Ага, закортіло. Свіжого яблучка у травні, коли чужі сади цвітуть, а твій власний мертвотно німує, як хрест на цвинтарі. Май мужність доцигикати свій шлях до кінця. Зрештою, кінець уже не так далеко, як іноді тобі здається, тим більше, що всі інші шляхи. Ти сама собі давно відрізала. Ході, бабо, споживолієш. А тобі якраз цього не вистачало на втіху одарченому язикові. Годі, вари обіди матері, дій козу та малюй квіти. І себе, поки можеш. Богданівка була не дуже оригінальною в тому, що серед її всілякого різнолюду, а вона, як і кожне місце, де давно і надійно живуть люди щедро вигадлива на характер і долі, народився, виріс і живе досі Никін Трохимович Рубець, який довгий час інтенсивно розмножувався не лише в сімейному гнізді, а й на волі. Волею він називав усю ту територію материка, яка лежала з чотирьох боків його хоромини та обійстя. Никін, як і Катерина, ровесники свого століття бо народились на своїй загреблі майже одночасно. Правда, Катерина Удосвіта разом з сонцем, а Никін смерком, коли його ровесниця вже встигла наласуватись репучим повітрям грудня, що вкочувалося надвору разом із сусідами, які шумно вітали Василя та Якилину з перісткою. Роздебендювали про примхливість людської долі, віяли пойлами старих кожухів, голосно кляли зиму і глибокими натяками владу. Однак ця мізерна вікова різниця в Никоновій уяві набрала фатальних розмірів.